نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك إنواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا أولا مسلاتي ميتارن البركة مسلاتي مولغا دكينان چكين غرم بوتي جهر بوتي a wannan yammaci mai albarka na juma'a yau 21 ga watan ramadan hirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1438 wanda kuma yake daidai da 16 ga watan 6 miladiya ta 2017 a wannan majalisi mai albarka na tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin surati maryam alaihi salam kuma kamar yadda al'ada ta gudana mukan ansa wasu daga cikin tambayoyinku kafin mu shiga karatu wannan ya rubuto yake tambaya cewa akwai bambanci tsakanin sallar namiji da sallar ya mace shin akwai nassi da yake nuna cewa su mata gaba ɗaya sallar su a asirce ake yin ta to asali da mace da namiji sukan yi tarayya wajen ibada sai a inda aka samu bambanci bambancin kuma yana tabbata ne da samuwar nassi nassi na alkur'ani ko nassi na sunar annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda ya bambance mace da namiji a wannan aikin idan ba a samu ba to annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa an-nisa'u shaqa'iqur rijal mata shaqiqan maza ne ai fil ahkam ana nufin cikin hukunce hukunce ko fil ibadat mace shaqiqiyar namiji ce abinda ake nufi da shaqiqiya ma'ana abinda yayi shi shi yayi ta abinda za a nema a wajensa shi za a nema a wajenta to haka nan sallah akwai abubuwan da suka sha bamban tsakanin namiji da mace akwai kuma abin da babu bambanci inda ba an bambanta ba to babu bambanci yanzu masu sutura daga wajen suturar ya mace a wajen sallah ba shine suturar ɗa namiji ba yadda muke sallah mace ana buƙatar za ta yi sallah ta rufe kanta an zuwa kafafuwanta wannan ba a bukace shi ga namiji ba su kaga wannan bambanci ne wanda ya zo a sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama inna allaha la yaqbalu salata mar'ati illa bi khimar Allah baya karɓar sallar mace sai da lullubi sai ta yi lullubi daga shi namiji ba a sharɗanta masa wannan ba to amma abinda nassi bai zo da shi ba to kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuwa ga ina sallah to mace ta shiga kamar yadda namiji ya shiga cikin wannan umarni ba ka mace za ta yi annabi tsallar su da yake sallah sai dai idan an samu wani abin da ya bambance ta da shi an bambance ta da ɗan namiji to anan ne za ta riƙe wannan bambancin to bayyana karatu da yin ikama mace za ta iya yin ikama za ta kuma bayyana karatu illa iyaka za ta bayyana karatu da za ta je yadda kanta saboda galibi sallar mace a gidanta ma ake so ta yi a ɗakinta ma aka fi so ta yi a ɗakinta aka fi so ta yi sallarta wa biyu ta hunna khairun lahunna da bai ce gidajensu ya fi musu alkhairi su yi sallah a gidajensu ya fi musu alkhairi to kaga a gidanta ne don ta ɗaga miliyarta ta bayyana karatunta babu wani abu ba wani abin da ba a so Ko ba abinda ba a so zai faru a cewa la ya kudu ana bilkaul to kaga wannan kaskantar da muryar ba za ta yi tasiri ba a wannan guri to amma da za ta yi sallah a asirce fa sallata ta yi ta yi babu matsala don ta yi sallah ta suturce karatu ba ta yi laifi ba kuma ba za a ce sallah ta ba ta yi ba amma da za ta bayyana ɗin to da hakan ya fi ya fi daidai haka nan wajen ikama za ta yi ikama to da ya fi rashin yin akwai asar da aka samu daga wasu tabi'ai suna cewa laisa alal mar'ati azanun wala iqama babu hadisi marfu'i zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam an samu wannan cikin wasu magana wasu daga tabi'ai cewa babu wajabcin yin kiran sallah ko iqama akan mace ana ana kora wajabcin yin laisa alal mar'ati ko alal nisa'i azanun wala iqama amma da za ta yi ikamar babu babu wani abu me hukuncin waɗanda ba su da ko nera amma sai su tafi kasuwa idan an kawo abin sayarwa sai mutum ya dafe ya ce ya kama saboda haka in an sayar dole a ba shi wani abu daga cikin ribar da aka samu wannan ba shi da asali a addini kuma duk mutumin da zai mai da wannan hanyar ita ce hanyar cin abincinsa to ya sake ya nemo ta hanyar cin abinci don wannan ba mai kyau ba ce abinda ba naka ba ba kuma ba ka izini a kansa ba to ba ka da wani iko a kansa kuma ka ce za ka ci riba ko za a baka a ciki ba ka da yau da talla mai abin ya baka ya ce je ka nemo min wanda zai sai abin nan nawa ka je kai ta neman mai saya har ka samu in ka kawo shi ya saya to a nan aiki kai da za a biya ka ladanka nan ba laifi a baka wannan shine ake kira dilala ko samsara dillanci da muke faɗa to wannan shine kikanin dillanci a musulunci ka ba mutum kayan ka ya sayar maka ko ka sa shi ya nemo maka abin da kake so ka saya wannan dai ya halatta kuma duk mutumin da ya yi wannan haƙƙinsa ne a biya shi gwargwadon wahalar da ya sha ko gwargwadon yadda kuka yi jinga da shi da farko ga kaya na idan ka sayar to cikin abin da aka samu na riba zan baka ɗaya bisa biyu ko biyar bisa ɗari ko wani abu dai da wanda kai ka kai da shi kuka yi yarjejeniya wanda ya halatta amma baya ga haka to bai dace ba ah, ba musulunci ba ne kuma ba hanya ce ta cin halal ba ka je ka kama kayan wani ka tsaya kawai a yi ciniki kawai don kana wurin aka yi kuma dole in an gama a baka wani abu don in ka matsa har aka baka ba da san rai ba ko aka mai da wani abin ka'ida ne cewa idan ba za a baka ba za a yi cinikin ba to haramun mutum yake ci sai wanda da yake tambaya game da kisar annabi ibrahim a.s. da allah ya bayar a cikin suratul an'am falamma ra'a shamsa ba zigatan qala haza rabbi haza akbar har zuwa ƙarshe ko falamma ra'a al-kawkaba ah, ba zigan qala haza rabbi har zuwa falamma ra'a shamsa ba zigatan qala haza rabbi to yake tambaya game da cewa a can kuma suratul anbiya allah ce wa laqad atayna ibrahima rushdahu min qablu to kuma ga gashi anan kamar ana cewa ya ga tauraro ya ce ubangijinsa ya ga wata ya ce ubangijinsa ya ga rana ya ce ubangijinsa wannan kamar yadda duk malamai suke faɗa annabi ibrahim alaihissalam ya yi haka don jan hankalinsu ba wai domin yana tabbatar da cewa wannan shine mahalicinsa ba shine abin bautarsa annabi ibrahim alaihissalam bai taɓa shirka ba Allah ya kore masa shirka ya ce wa ma kana min al-mushrikin ko wa lam yakun min al-mushrikin bai taba kasancewa cikin masu shirka ba sauraka babu wani lokaci daga cikin lokutan Annabi Ibrahim ko wani zamani daga cikin zamanansa da aka ce yayi shirka a ciki Allah ya kore wannan bai taba kasancewa cikin su ba saboda haka wannan yayi haka dan ya jawo hankalinsu su fahimci cewa waɗannan abubuwan da suke bauta ba Allah bane kuma kamar yadda muka faɗa wannan ya faru bayan ya bar mutanensa ya kakkarya gumakansu ya ce da su ban rabbukum rabbus samawati wal ardi allazi fatarahunna wa ana ala zalikum min ash to ya zai faɗi haka kuma ya zai wasu gurin wasu kuma ya ce tauraro ne ubangijinsa ka san aka ba ta yi ba sai kuma fadar Allah innahum kanu fasta fastajabna lahu wa habna lahu yahya wa aslahna lahu zawja innahum kanu na fil khairati yana tambayar damirin innahum yana komawa ne ga zakariya da yahaya da matarsa kawai ko ko yana koma zuwa ga annabawan da aka ambata yana koma zuwa ga annabawan duk da aka ambata an ambaci lut an ambaci no an ambaci daud an ambaci suleiman an ambaci duk Allah ya ansa addu'o'insu to Allah yake cewa me yasa ya anshi addu'o'in waɗannan bayansa na kware ce innahum kanu yusari'una fil khairati saboda suna gaggawa wajen aikin alkhairi duk aka ce ga aikin alkhairi to suna gaba-gaba ana tsere da su da haka zamiri yana koma zuwa ga dukkan annabawan da aka ambata waɗanda suka yi addu'a kuma Allah ya karɓi addu'o'insu ba ya taƙaita ne kan yahaya da eh, eh, zakariya da yahaya da mahaifiyarsa ba sai tambaya ta ƙarshe da yake cewa annabi yunus shi ma yana daga cikin annabawan banu isra'ila na'am annabi yunus yana daga cikin annabawan bani isra'ila allah ya tura shi zuwa ga mutanen ninawa ninawa cikin kasar cikin kasar iraki yana tambaya game da ingancin hadisin da ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masu kaya duk mai amfani su kiyaye kayansu da rana sannan masu dabbobi kuma su kula da dabbobinsu da daddare Ah, in dabbobi suka yi barna da rana to yana kan mai kaya idan kuma da daddare ne to yana kan alaki yana kan mai dabbobi to yake tambayar ya ingancin wannan hadisin hadisi na tabbatacce imam malik abu dawud turbin sun roto shi hadisin haram ibn muhayyisa da ce na wata taguwa ta bara albara ibn azib radiyallahu ta'ala anhu ta shiga gonar wasu ta yi musu barna suka kai kuka gurin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wa yake cewa inna ala ahli ahli alhawa'it hifdha hawa'itihim bil-layl wa ala ahli al-mashiyati hifdha mawashihim bil-layl وما أفسدت الماشية وما أفسدت الماشية بالليل فعلى yake cewa masu gonaki ko masu lambuna su kula da gonakinsu da rana su kowa masu dabbobi su kula da burubunsu da daddare su daure su abinda dabbobi suka lalata da daddare to masu dabbobin za su biya to malamai sun yi bayani akan wannan hadisi kamar hadisin da yake cewa al'ajma'u jubar ko al'ajma'u ha jubar abinda dabba ta lalata ko ta barnar da ta yi babu zaman babu biya malamai sun yi sharhi a kansa cewa ana nufin yayin da dabbobi aka sake su a gurin da suke kiwo gurin da dabba ta saba sakin ta yi kiwo sai ta kubuce daga wajen kiwonta sai ta ta shiga gonar wani sai ta yi ɓanna to a nan ba a neman mai dabba ya biya matuƙar dai ba shi ya sake cikin gonar ba ya a sake ta inda aka ware burtalin da aka ware don kiwo to idan har ta fita daga nan ba da sanin shi ba ta je ta shiga ta yi ɓanna to wani ba a cewa ya biya amma ba wai ya sake ta a cikin gonakin ba ya zo da gangan masu gona su abin da kawai ya saki dabbobinsa ya ce su yi kiwo ciki ba wannan ake nufi ba ba wai ya sake ta kan tituna ba ko kan hanya je ta lalata mai tumatiri tumatirinsa ta lalata mai kamiya kamiyansa wannan in ta yi haka zai biya za ka banda kan hanyoyi ko cikin kasuwanni ko gurin da ba a ware shi don kiwo ba amma in aka ware guri don kiwo mutum ya saki dabbobinsa da rana suka tafi gun da ake yin kiwo to in ta tafi fita daga inda ake kiwo ta je ta shiga gonar wani to nan ba a cewa mai dabbar ya biya don dole dai shi zai saki dabbarsa ta yi kiwo wasu malaman sun ce idan akwai makiyayi a lokacin ko da daddare ne ko da rana in akwai makiyayi amma ya kyale ta ta shiga to zai biya shi makiyayin malamai sun kara da wannan bayani saboda haka ba ana nufin mai dabbobi da rana ya tura dabbobinsa cikin gonakin mutane su lalata musu ba wannan ake nufi ba ana nufin in aka ware gurin da ake kiwo sai ya saki dabbobinsa da rana tunda an san da rana ana sakin dabbobi su kiwo sai ya saki dabbobinsa da rana suna kiwo to sai wata kubuce ta tafi ta shiga gonakin wasu ta yi banna to wannan ba a cewa ya biya don shi mai gona ya kamata shi ma ya kula da gonarsa ba za a ce mai kiwo ya yi kiwon dabbobinsa ba kuma ya kiwo gonarka dole kai ma ka kula da gonarka shi kuma ya kula da dabbobinsa wannan shi da abin da hadisin yake nufi ina ga babban tambayoyin haka akwai wanda ya yi tambaya amma mun cikin karatun mun faɗa ban sani ba ko bai zo ba magana cikin maryam alayhi cewa to yaya cikinta ta yi wata ita ma wata tara ko bakwai da ake yi ko kuma a'a ita nan take kaza kaza ai dun wannan bayanin to ban sani ba ko bacci yake ko gingadi yake ko ko kuma bai zo ba amma dun wannan bayanin ka je ka nemi karatun ka sake ji أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أعبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن الرحمن فتكون للشيطان وليا الله سبحانه وتعالى yana ba mu labarin annabi ibrahim alaihissalam ko wani bangare na labarin annabi ibrahim alaihissalam kuma a nan ubangiji subhanahu wata'ala yana koro mana yadda annabi ibrahim alaihissalam ya yi wa mahaifinsa nasiha kasancewar kowane annabi da Allah yake aikowa to farkon waɗanda yake jan hankalinsu zuwa ga abin da Allah ya aiko shi da shi na tauhidi su ne danginsa wanda ya fi haƙƙi cikin dangi su ne iyaye saboda haka annabi ibrahim a.s. yana jan hankalin mahaifinsa wanda babba ne cikin harkar bautar gumaka yana ɗaya daga cikin manya-manyan masu kula da sha'anin gumaka a cikin mutanensa annabi ibrahim a.s. ya sa shi gaba yana masa nasiha nasiha tare da girmamawa tare da bashi haƙƙinsa na na mahaifinsa ce ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a ya mahaifina dan me kake bautawa abinda baya ji baya gani kuma ba zai wadatar da kai komai wurin Allah ba ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya lalle ni wani abu na ilimi ya zo min wanda bai zo maka ba don haka ka bi ni in shi yadda kai tafarki madaidaici ya abati la ta'budu shaitan ya kai babana kada ka bauta wa shaitan inna shaitana kala da rahmani asiya lalle shaiɗan ya zan mai sabo mai wa Allah mai rahama ne ya abati ya kai babana ni kafu an masaka azabun min minar rahmani fatakuna lish shaitani waliya ina jiye maka tsoron wata azaba daga Allah mai rahama ta same ka ka zama mabjibinci ko dan uwa na shaidan ka zama aboki ga shaidan to kaga nan idan ka duba wato nasiha ce annabi ibrahim alaihissalam yake wa mahaifinsa cikin ladabi da hikima hikima wacce aka ce dukkan wani mai kira zuwa ga allah subhanahu wataala ya rizumce ta annabi ibrahim alaihissalam bai sarai masa da haƙƙinsa na uba ba duk da yana shirka domin allah subhanahu wata'ala ya umarce mu da bubi iyayenmu amma ya ce wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma sai ya ce wa sahibhuma fi dunya ma'rufa idan suka ja da kai akan sai kai hada wani da ni wajen bauta kada kai musu biyayya amma sai ce wa sahibhu ma fi ma'rufa ka zauna da su lafiya a duniya yi zaman arziki da su a duniya ka kyautata musu a duniya saboda haka annabi Ibrahim a.s. bai sayar yadda haƙƙin ubantaka ba da take tsakaninsa da mahaifinsa saboda haka ya rika kiran shi da wannan suna na girmamawa ya abati ya abati ya abati dukkanin waɗannan jaye-jayen hankali da ya masa haguda hudu a cikin kowane sai da ya fara cewa ya babana wanda yake nuna cewa bayanin da yake masa ba yana yi masa bane don yana nuna shi yanzu ya fi shi a ya yadda har yanzu shi mahaifinsa ne ya ce ya abata ini kan ja a nemi na ilimi malam ya tika ya ce ina da wani ilimi da ya zo min wanda bai zo maka ba a ce muke cewa a nan idan ka duba za ka ga akwai hikima da tausasa magana bai ce ya abata ya babana bai ce kai ya na jahili ne ni mai ilimi ba ne bai ce ni ne mai cikakken ilimi ba kai ko mai cikakken jahilci bai faɗa masa haka ba sai ya ce ƙarja a nemin al'ilmi malam ya atika na samu wani abu na ilimi wanda kai bai zo maka ba saraka anan ya ce min al'ilmi min anan tana nufin ba'ad ai ba'adun ilmi wani sashi na ilimi ya zo min wanda kai bai zo maka ba domin mahaifinsa a lokacin yana ganin kansa babba ne musamman a cikin harkar bautar gumaka shi yana ɗaya daga cikin manya-manyan limaman wannan harka to kaga zai ji cewa shi ma yana da ilimi ba wai ya jahilci wane ne Allah ba sai dai shi a tashi fahimtar gurguwar fahimta yana ganin waɗannan gumaka da suke sassaƙawa za su zama su ma alloli ne to ce to koda kana da wannan ilimin to ni akwai wani ilimi da ni ne zo min kai baka zai zo maka ba shine ilimin wahayi da annabci ni Allah ya mun wahayi ya sanar da ni cewa wannan abin da kuke bautawa ba zai amfane ko ba zai cutar da ku ba bai mallaki amfanarwa gare ko bai mallaki cutarwa ba ku kun fishi shi da ka fattabi ni kabini siratan sawiya zan shiryar da kai tafarki madaidaici wato kabini ni za ka kai ga samun abin da kake so kuma za ka kubuta daga abin da ba ka so wanda shi ne bauta wa Allah wato biyayyatawa shi ne ka bauta wa Allah shi kadai kada ka haɗa kowa da shi ka yi masa ɗa'a a cikin kowane yanayi kake ciki a nan ya ce fattabi ne ahdika siratan sauya ka bi ni zan shiryar da kai saboda mai saboda Allah ya ba shi ilimi kuma abu ne wanda yake sananne ga dukkan wani mai hankali cewa mai ilimi shi ake bi akan wannan ilimin nashi dukkan wanda yake da ilimi akan wani abu to ana saurara masa wannan wani abu ne da Allah subhanahu wataala ya halicci dan adam da shi fitra ce markuza fi abinda gareza ce markuza fi fitaril bashar cewa wanda kaga ya san wani abu da baka sani ba to kai za ka zo ka bi shi koya maka to tun da ni Allah ya bani abin da ban sani ba ba ka sani ba ai sai ka bi ni in koya maka in yau tafiya ake yi a hanya manya ga su cikin tafiyar cikin tawagar amma wani yaro ne kankani ya san hanyar ba shi za a bi ba shi za a yi ta bi Ba mu cewa ai tun da mu manya ne gemai-gemai da mu yaushe za mu sa wannan yaro gaba yana bin shi kai yaro ba za mu bi ka ba Koma ma bayan mu za mu wuce gaba ba za mu faɗa ka ba saboda mai saboda shi ya san hanyar wannan sanin da ya yi na wannan hanyar shi zai samu bi shi to anan yana gaya wa annabi ibrahim mahaifinsa cewa duk da kana ganin cewa kai mahaifina ne ka girme ni don kai kai haife ni to wannan bai hana Allah ya bani wani ilimin da kai bai baka ba to in har Allah ya bani wani ilimin da bai baka ba ba ba gajiyawa bane dan ka bi ni na nuna maka hanya ashe ba abin farin cikin ka bane ɗanka yayi ilimin da har yanzu har kake da bukata zuwa gare shi sau nawa muke ɗaukan ƴaƴan mu kashe musu kuɗi don su yi ilimi shikenan sai mu ce muna so kai ilimi kai yaro kai ilimi amma kaka kuskura ka fi ni ilimi <laughs> za mu yi sha'awar a ce ya ilimin da ya fi namu ba kuma za mu rika alfahari da wannan ilimin in kai kana zaune ba likita bane dan kai koyi likita alfahari kake da shi ai babban dan nan na ai likita ne ai likita ne ai shi ke kula da asibiti kaza kana albari da wannan duk da kai kai baka san harkar likitancin ba idan babban lauya ne zai ka rika cewa ai dana babban lauya ne in akwai matsala da kake ciki ne in hada ka da shi alfahari kake baka jin cewa kai tunda ba lauya bane kai bari ba za ka rika bayyana danka yayi lauya kada kai ka kai kasa to idan haka yake a ilimi na harkar duniya to dan menene na harkar lahira zaka damu ɗanka ya yi karatun da ya san abin da baka sani ba in ya zo yana maka gyara kuma ka shiga faɗa da shi ce yaushe aka haife ka hadda za ka zo kana cewa ba daidai nake yi ba amma yau da likitanci ya ba da shi ya koya in ya zo ya gan shi yana cin wani abu ko yana shan wani abu ya ce baba wannan yana cutarwa karɓa zai yi da gudu ce to ai ba mu sani ba ka san an da haka zai ce amma in sha'anin addini ne to sai shiga faɗa da shi yaushe ne har kai karatun da zaka zo ka ce mu iya ba kaga yaron banza kaza kaza kaza shikenan sai ya shiga gaba da shi to annabi ibrahim salam ya san akwai irin wannan abu da yake tattare dan adam musamman cikin sha'anin harka addini to shi yasa yake nuna masa cewa yana da wani ilimi da Allah bai bashi ba bai ce shi bai da nashi ba yana da nashi to amma shi Allah ya bashi wani wanda shi bai bashi ba don haka kabini fattabi'ni ahdika kabini ka siratan sawiya zan nuna maka hanya wacce take madaidaiciya sannan ya sake kiran shi yace ya abati la ta'budu shaytan ya babana kada ka bauta wa shaydan anan yana nufin bautar gumakan da yake yi bautar shaydan yake yi domin ya bayyana masa cewa wannan bautar da yake yi barna ce kuma bata ne don haka sai ya jingina abin zuwa ga shaidan saboda bi saboda dukkan wasu masu hankali kowace irin eh, kowane addini suke yi sun yadda cewa shaidan mabubbugar barna ce da bata duk abin da aka shingina shi zuwa ga shaidan to an gama muna na wannan abu an gama muna na wannan abu shi yasa Allah subhanahu wataala da yake bayanin itaciyar cikin jahannama yace tal'uha kana hurusu shayatin ce furanninta kamar kawunan ko ‘ya'yanta kamar kawunan shaidanu saboda mai saboda su wanda ake gayawa haka sun san cewa shaidan ba wani abin kirki ba ne to wannan cikin kowace al'umma kowane addini take bi in aka ce shaidan to suna kawo wani mugun abu ne kuma wani abin da babu alkhairi tare da shi to shi yasa sai ya jingina abin da yake yi zuwa ga shaidan don shi ya san cewa duk abin da aka ce na shaidan ne to ba alheri ciki barinsa shine alkhairi sai ce la da shaiɗan wannan bautar da kake yi shaidan kake bauta kare na bauta wa shaidan domin shi shine ya ja hankali ta hanyar wasu ga waɗanda ga waɗanda mutane har suka ɗauki gumaka abin bauta waswasin shaidan ne don haka duk wanda ya bi waswashin shaidan ya bi kawace kawacen shaidan to shaidan ɗin ya bautawa saboda haka annabi ibrahim alaihissalam ya jingina abin zuwa ga bautar shaidan kamar yadda allah subhanahu wataala ke wa in yad'una illa shaytanan marida ba kowa suke bautawa ba face shaidan mai taurin kai shi suke bautawa saboda haka wanda ya bauta ma wani ba allah ba ko mai ya bauta shaidan ya bautawa kada ya ga cewa ai mala'iku ya bautawa kada ya ga cewa annabawa ya bautawa kai ga cewa waliyai ya bautawa ko menene ya bauta inda ba Allah ya bauta ba to shedan ya bautawa su waɗannan da aka yi bautar gare su waɗanda ba da yardar su aka yi ba abin ba zai shafe su ba amma wane ne yasa har ka bauta musu shedan ne don haka shi ka bautawa shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budu ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim ashe ban yi alkawari da ku ba ya ku ƴan adam kada ku bauta wa shaidan Allah subhanahu wataala ya kirawo waɗanda duk suka bauta wani ba shi ba cewa shaidan suka bauta Allah ta'budu shaitan kar ku bauta wa shaidan innahu lakum aduwwun mubin shi makiyi ne mai bayyana kiyaya gare ku wa an i'buduni ni ku bauta min hadha siratun mustaqim wannan shine tafarki da madaidaici ashe kaga bauta biyu ce daga bautar Allah sai bautar shedan duk wanda bai bauta wa Allah ba to shedan ya bauta wa duk wanda ya bauta Allah to bai bauta shedan ba saboda ka kakka dubi wanda kake bautawa ka ce to ai wane ne ko mala'iku ne ko annabawa ne ko salihai ne ka rika ganin yaya za a ce an bauta shedan shedan aka bautawa saboda me saboda su waɗannan masu abin nan wannan annabawan ba su suka ce a bauta musu ba ranar da Allah subhanahu wataala zai tsaye da annabi Isa qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nasi takhizuni wa ummi ilahayn min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultuhu faqad alimtahu ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika innaka anta 'allamul ghuyub haka annabi Isa alayhi salam lokacin da Allah zai tsaye da shi domin ƙara tabbatar da hujja kan masu bautarsa ko masu cewa shi Allah ne ko masu roƙonsa suna neman agaji a wajensa ya ce da su an ta kulta kai ne daman ka gaya wa mutane cewa su mai da kai Allah ba ni ba su mai da kai kai da mahaifiyarka Allah ala subhanaka ya ce tsarki ya tabbata gare ka ma ya kono ne ana kula ma laisa libi haƙ bayyewa ni in faɗa abin da ba haƙƙina ba in kun tukultu qultuhu faqad alimtahu in handa ba da ka sani saboda annabi Isa alaihi salam zai bara'a daga wannan haka kowaye aka wa ba Allah ba to wannan da aka bautawa idan na kwarai ne ba shi ya kira zuwa ga bautarsa ba a ranar gobe kiyama zai yi bara'a daga wannan bautar wanda kuma yake shi ya kira zuwa ga bautar to shi ma ya zama shaidan saboda haka shi da shaidan ɗin duk tafiyarsu ɗaya to wannan ya kirawo abin cewa bautar shaidan ne ce la abu da kada ka bautawa wa domin bautar gumaka bautar shaidan ne kuma don ya sa masa ya ƙara sa masa ƙin abin a zuciyarsa sannan sai ce inda shaitana kalalin rahmani asiya lalle shaitan ya tabbata mai yawan sabawa Allah mai rahama ne wato wannan kamar ya fito masa da dalilin da yasa ya ce ya daina wannan bautar da yake bautar shaitan ce saboda mai saboda shaitan mai yawan sabawa Allah ne asiya mai yawan sabawa Allah ne wannan abin da kake yi wasu ne na shaitan ya jefa maka kuma shaitan din nan mai saba wa Allah ne Allah da yake saba ko mai yawan rahama ne kaga wanda zai saba wa mai yawan rahama to babu shakka ba wanda ya kamata a yi masa biyayya ba ne idan har Allah da yawan rahamarsa rahamarsa ba ta sa shaidan ya yi masa biyayya ba ya saba masa to don menene kai za ka bauta wa shaidan aka kawo kana anan aka ce kana lirrahmani ba wai ana nufin abin ya yi an ya wuce ba kamar yadda ka san kana tana zamanin maza a'a a nan kana liddilalati ala wato don a nuna cewa ya kafu sosai a cikin saban Allah wato kana lirrahmani asi ya tabbata mai saban Allah ne sannan aka zaɓi kalmar ar-rahman cikin sunayen Allah ba ce kana lillahi ba ba ce kana lilrahimi ba ba ce kana liljabbari ba ko ƙahari sai aka samu rahman. rahman sai ga ci ta mubalaga ta mai rahama wato wanda ya kai matuƙa ga yin rahama don a nuna maka cewa shaidan ya kai matuƙa ga mutulcewa Allah duk da yadda Allah ya sifanta da sifa irin wannan ya kai matuƙa ga rahama shaidan kuma ya kai matuƙa ga saba masa shi kaga ya kai matuƙa ga yin butulci to wanda ya kai matuƙa ga yin mutulci butulci shine ka ɗauki wasu wasansa kana bi don haka yana nuna masa wannan abu da ya yi zai raba shi da rahamar ubangiji subhanahu ta'ala. domin wanda duk zai samu rahamar ubangiji to sai ya bar hanyar shaidan wanda duk yake so ya samu rahamar ubangiji to kada ya bi hanyar shaidan amma wannan hanyar da ka dauko kana bi hanya ce ta shaidan idan kana bi ba za ka samu rahamar ubangiji ba sannan ya ce ya abati ya mahaifina ni a kafu an yi masaka azabu binar rahmani ni ina gudun kada wata azaba daga Allah mai rahama ta shafe ka to saboda yadda za ka toge ka dage akan wannan bautar akan wannan kafircin wannan togewar taka da dagewar taka ta jawo wata azaba ta same ka daga Allah fatakuna shaitani waliya ka zama dan uwa ko aboki ko majibinci ga shaidan a nan duniya da lahira saboda haka ya zama matsayin ka daya abokin barawo barawo ne tunda har ka aboci shaidan to ka zama dan uwa ga shaidan shi ko shaidan in ka zama ɗan uwansa wanda ka jibinta al'amuran ka gare shi to ba za ka samu taimakon da kake so ba ba zai taimake ka duniya ba ba zai taimake ka lahira ba saboda haka ba ka da abin da za ka samu sai taɓewa don haka abin da kake yi nan na bin shaidan kana yi wa jawo kanka ne azabar Allah subhanahu wataala kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa tallahi لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم الله يجي تالله نارا سيد الله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك حقيقة من أيكا والأمومي دبن دبن قبانك دمن زني فزين لهم الشيطان أعمالهم أما شيطان سيقوى تامس أيكا دسكيه fahuwa waliyuhum al-yawma to yau shine majibin su yau ba su da kowa sai shedan shaidan ko ba abinda zai tsina na musu walahum azabun alihim suna da azaba mai tsanani saboda haka anan yana gaya masa cewa inda har ya yadda cewa zai bi shaidan to to azabar ubangiji subhanahu wataala ce ke kewaye da shi kuma rahamar Allah subhanahu wataala ba za ta same shi ba domin duk wanda zai kama hanyar Allah to ya saki hanyar zai kama hanyar shaidan to ya saki hanyar Allah subhanahu wataala mu duba mu ga yadda yake cewa inni akhafu an yamassaka akhafu an yamassaka sai amfani da kalmar khawfu ina jin tsoron kada wata azaba daga Allah ta shafe ka kada wata azaba daga mai rahama ta shafe ka amfani da kalmar tsoro a nan shi kansa akwai ladabi ga Allah subhanahu wata'ala bai ce ina da tabbas sai azabar Allah ta shafe ka ba ce ina tsoron kada azaba kuma akwai bambanci tsakanin ka ce ina da tabbacin sai azabar Allah ta same ka da ya ce ina jin tsoron akwai ladabi ga Allah subhanahu wataala domin al'amarin ba a hannunsa yake ba a hannun Allah subhanahu wataala yake ubangiji shi ke jujjuya zuciya in ya ga dama zai shirye shi da haka ka ga ma'anar cewa da tabbacin azaba za ta same shi ba ta taso ba tun da al'amarin ba a hannun annabi ibrahim yake ba shi dai abin da ke hannunsa shi ne ya kira zuwa ga Allah kuma yanzu yana faɗa masa yana jiye masa tsoron in bai yi imani ba sannan kuma a nan bai tabbatar masa da cewa shi ɗan wuta ba ne saboda mai saboda ya bar masa wani dama ta je ya yi tunani amma in ya ce tafi kai ɗan wuta ne to kuma wani tunani zai je ya yi kuma ya riga yanke masa hukuncin dan wuta saboda haka sai ya kawo wata siga wacce take nuna shi ma bai tabbatar ba amma dai yana jiye masa tsoro to kaga akwai ladabi cikin magana akwai ladabi ga Allah subhanahu wataala shi kansa shi yasa ba a wa da mutum dan wuta a cewa da dan wuta ne kowa da dan aljanna ne in banda waɗanda nassi ya nuna cewa ɗan aljanna ne ko ɗan wuta ne wanda ita ce aƙida mutu ahalin suna ba ka nuna mutum da sunansa da abin da ka ce wa da ɗan aljanna ne sai dai ka ce ina masa fata ina masa kyakkyawan tsammani ina masa addu'ar Allah ya ba shi gidan aljanna amma ka ce ɗan aljanna ne sai da nassi shi yasa zaka ga ana cewa al'asharatul mubashsharuna bil janna saboda mai saboda nassi ne yazo kansu da dukkan wani wanda nassi yazo kanshi to ba a tantama anan wajibi ne maka yanke masa hukuncin dan wuta eh, aljanna ne to haka da dan wuta baka cewa wani dan wuta ne haka kawai saboda kaga yana ayyuka irin na yan wuta ba mamaki ubangiji wata wataala ya sa kinsa shari'a cikin zuciyarsa ya shirya lokaci daya rana tsaka ya zama mutumin kirki wataƙila ya zo ya fi kusanci da Allah sama da kai shi yasa ba a yanke wa mutum wuta ko aljanna sai wanda Allah ya yanke musu waɗanda Allah ya ce ‘yan wuta ne to wannan kai ma dole ka ce haka in ba ka ce ba ka ƙare ta Allah yanzu Allah da ya ce tabbat ya da abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla za ta lahab Allah ce zai shiga wuta Abu Lahab zai shiga wuta mabuciyar ruruwa to akwai wanda zai zo ce ba zai shiga ba ko ce shi yana tantama ko yana shakka ko watakila Allah ya yi ga yanki abin nan fir'auna da Allah ce ya kudumu qaumahu yawmal qiyamati fa awradahum an-nar wa bi'sal wirdul mawrud fir'auna zai jazu gar mutanansa ya shigar da su wuta zai jazu su ne su shiga shi ya juyo shi ne limamin su a wuta duk da akwai aƙida da suke cewa fir'auna mumini ne kuma yana aljanna wai duk da ya ce ana rabbukumul a'la ko ma alimtu lakum min ilahin ghairi to wai wannan shine kololuwar tauhidi kololuwar tauhidi da yace shi Allah ne saboda haka bai ga gairiya ta wani ba don haka shi bai ga wani abu ba sai Allah to wai suka ce wannan shine yayi tsantsar tauhidi shi yasa suka ce wai alqur'ani ba inda Allah ya ce fir'auna dan wuta ne ba a ce fir'auna dan wuta bane saboda ka fir'auna mumini ne har littafi ibnu arabi yayi da yake tabbatar da imanu fir'auna wai Allah cewa adkhilu ala fir'auna ba a ce shi fir'auna ba ai jama'arsa banda shi shi baya ciki sun manta yaran alkur'ani in ka faɗi al to shi mai gidan shi ne farko wanda ya shiga ciki in dai ka faɗi iyali to mai gida ne farko wanda zai shiga cikin iyalin wannan shine shine yara alqur'ani ce rahmatullahi wa alaikum ahlal bait annabi ibrahim yana ciki ko ba ciki yana ciki ne farkon wanda zai shiga ciki Allah subhanahu inna Allah astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala ala wa ala ibrahim baya cikin zababbun yana ciki wa ala imrana da iyalan imrana shi imrana mai ciki yana ciki so a ƙur'ani aka ce al shi yasa a wasu sigogi na salatul ibrahimiyya za ga an ce kama sallaita ala ali ibrahim ba a sa wa kama sallaita ala ibrahim ba ce wa, kama sallaita ala ali ibrahim saboda bi saboda in aka faɗi ali ibrahim to an faɗi ibrahim ɗin da iyalansa duka to suka ce wai don an ce a adkhilu ala fir'auna sai suka ce shi ba shi a ciki iyalansa ne za su shiga amma sun manta da wannan aya da Allah ya ce yaqdumu qaumahu yawmal qiyamati fa awradahum an-nar fa bi'sal wirdul mawrud zai wuce gaba da gaban mutanansa ya jazu su zuwa ga wuta ya shiga da su wuta to in zai jazu su ya kai su wuta ne shi ya juyo <laughs> eh akwai wanda aka ce al'ummar annabi annabi zai yi zugar al'ummar sai kai su wuta ya juyo ba shi ba yan wuta duk wanda zai tafi aljanna wannan ashabul yamin ne wannan ashabul shimal ne wannan su yi dama wannan su yi ku Allah cewa mumtazu mumtazul yawma ayyuhal mujrimun ya ku masu laifi yau ayi taware saboda ka ku masu laifi ku ware ku ware saboda ka ware su za a yi ba maganar wani mai da kirki ya shiga cikin cikin mutanen banza haka warewa ake a ranar lahira saboda haka Allah subhanahu ya yi maganar yan wuta wanda duk ce yan wuta ne to yan wuta ne wanda duk ba sa cikin nassi to sai dai ka gargaɗi mutum ci aikin nan da kake aiki ne na yan wuta ina je wannan duk za ka yi amma kada ka yanke hukunci cewa shi ɗan wuta ne akwai wani da annabi sallallahu alaihi wasallam ke bamu labari cikin banu isra'i bawan Allah ne na kwarai yana ibada yana yawan ibada to akwai wani mutumin mai yawan shi kuma saban Allah kullum ya zo ta gaban shi ya same cikin saban Allah ya masa nasiha ya masa nasiha gobe in ya dawo sai ya same su sai ya same shi tabe tabe cikin wannan laifi to karshe dai sai ya fusata ya ce wallahi Allah ba zai gafarta maka ba nan da nan sai Allah ya aiko da wahayi zuwa ga annabin wannan lokaci yake cewa man zallazi ya ta'alla alayya Allah akfira li fulan wane ne yake rantsuwa rantsuwa da ni cewa bazan gafarta wani ba faqad ghafartu lahu wa ahbattu amala na gafarta masa shi ko wancan na rushe aikinsa. sa haka akwai hadari akwai hadari a ciki to saboda haka anan yace inni akhafu an yamassaka sai ce an yamassaka kalmar ya masu ya ta shafe ka kaka shi ma akwai sassauta abin nan bai kawo wata kalma mai tsauri ba shi ina jin tsoron ka ɗanɗani kudarka ai kaga in ya faɗa ka akwai nauyi shi ka ɗanɗani kudarka sai ce ya shafe ka a tsabar Allah ta shafe ka <laughs> shafa ai da sauƙi sauƙi a ce shafa duk da cewa shafar shafar ba ba daɗi gare ta ba zai kafar wa kazzabu bi ayatina yamassuhumul azabu bima kanu yafsukun yamassuhumul azabu bima kanu yafsukun to kalmar masu anan ba daɗi ne amma dai a ciki akwai tausasa magana akwai tausasa harshe ce ni akhafu an yamassaka azabu min arrahman dan uwa ga anan a kamar yadda muka ce zaka ga akwai tausasa miliya sannan kuma Ya ce an masaka azabun minar rahman sai yace azaba daga mai rahama zaben sunan Allah ar-rahman a nan yayin da ake ambatan azaba akwai shi ma wata dilala akwai abin da ake nunawa wato kamar ana yana gaya masa cewa Allah mai yawan rahama ne mai yawan tausayin bayansa ne baya sanya azabtar da bayansa idan har kai abin da ya fusata shi ya azabtar da kai to lalle wannan abu ya yi girma duk rahamar ubangiji duk yalwar rahamarsa amma sai da kai abin da ka fusata shi kamar mutum ne mai haƙuri mai haƙuri mai haƙuri a shi wata rana yana faɗa ci kai duk abin duk yadda aka yi mutumin nan wato abin da aka yi masa ba kankani ba ne saboda mai saboda yadda aka san shi da haƙuri to yadda Allah subhanahu wataala rahamarsa take rahamar ubangiji rahama ce wacce take mai yalwatacciyar rahama Allah baya son ya azabta bayansa ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum me Allah zai amfanin me Allah zai ya azabtar da ku me zai amfana da shi dan ya azabtar da ku ubangiji baya son ya azabtar da bayansa ubangiji mai yalwar rahama ne wa rahmati wasi'at kulli kullashe rahmar Allah ta yalwaci komai shi yasa bayan ya halicce ka ya dau alkawari a wajenka kai tun kana tsatsan annabi adam alaihi salam Allah ya alkawari da kai kanka bauta masa kai yadda ka bauta masa aka haife ka da wannan fitira din ka zo duniya da ita ubangiji bai kyale ka ba sai da ya biyo ka da manzanni ya sauka musu da littattafai suka yi ta gargadi suka yi ta gargadi waɗanda suka karanci ilimin manzanni din nan suka karanci ilimin annabawa su ma Allah ya wajabta musu su ci gaba da karantarwa suna gaya mutane duk me dan didde kada a samu dai wani ya shiga wuta to amma duk da wannan wani bala'ayyansa ya shiga duk wannan abin nan bayanai da ubangiji subhanahu wata'ala yake yana maimaita yana maimaita sai ya shiga to anan shi yasa annabi ibrahim a.s. ya zaɓi kalmar ar-rahman saboda nuna masa girman abin da zaka yi har mai rahama ya kai ga yi maka azaba mai rahama ne ya kai ga yi maka azaba Allah subhanahu wata'ala da ya halicci tausayi ya kasa shi ɗari ya saukar da kashi ɗaya duniya da shi ne duk wani tausayi ke gudana a duniya casa'in da tara ya bar shi a gurinsa sai rana gobe kiyama ya tausaya wa al'umma da shi kashi ɗaya ne shi ne kaga wadda dabba idan ta gaɗanta za ta kashi take ɗage kafarta yadda annabi ya faɗa uwa take tausaya wa ɗanta da shi duk wani mai tausayi da wannan kashin guda ɗaya shi aka raba duk duniya kowa ya samu duk tausayin cikin kashi ɗaya ɗin nan ne 99 yana ina yana gurin Allah subhanahu wataala sai ranar gobe kiyama zai shimfida shi ga bayinsa to amma duk da haka wani ya tafi wuta to babu shakka abin da yayi ba kankani bane to shi yasa ya zabi kalmar ar-rahman dan ya nuna masa munin abin da yake inni akhafu an yamassaka azabu min ar-rahmani fatakuna lish-shaytani waliya don haka za mu ga annabi ibrahim a.s. ya bi mataki-mataki wajen yi wa mahaifinsa wa'azi bai bi mataki guda ba duk da cewa ya sassauta ibara ya sassauta kalmominsa da ya amfani da su ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala a cikin littafinsa bada'iul fawaid yake cewa yana magana akan tausasa miliya da tausasa harshe yayin da kake yi wa manya wa'azi wanda suke sama da kai ko dan haihuwa ko shugabanci ko shekaru ko tsufa idan ka tashi musu nasiha ka sassauta miliya ka sassauta harshe kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce wa annabi Ibrahim annabi Musa alayhi salam da dan uwansa Haruna da game da Fir'auna fa qula lahu qawlan layyinan ku gaya masa magana mai taushi wanda zai ce shi Allah ne ya rika bugen kirje ce shi Allah ne ana rabbukumul a'la ma alimtu lakum min ilahin ghairi amma Allah ya ce a faɗa masa magana mai laushi to shine ibn qayyim yake magana akan wannan sai yake misali da magana da wannan wa'azi na annabi Ibrahim alayhi salam yace ka duba yadda ya fara maganarsa da ambatan ubuwatihi cewa mahaifina ya mahaifina ya mahaifina addallati ala tawqirihi wanda take nuna girmamawa da yake masa walam yusammihi bismihi bai kira shi da sunansa ba sannan da ya tashi maganar farko ce lima ta abudu saboda me zaka bautawa sai ya kawo shi a sigar tambaya ya kawo shi a sigar tambaya duk da inkari ne amma sai ka shi a sigar me yasa kamar idan kana da wata hujja wacce hujja ce za ta saka bauta ma wannan ya san babu wata hujja wanda zai bauta ma la yasma'u wala yubsiru wala yughni anhu shay'a wanda zai bauta ma wanda yake da wannan sifa to wacce hujja ce zai bayar ta cewa ga dalilin bautarsa saboda haka yace dan me kake sai kawo shi a sigar abin sai yace la ta'bud ba ka daina ka daina ka fitar da haka bai kashi da wannan sigar ba sai ce lema ta abudu lema ta abudu din nan daidai da take la ta abudu don nan gaba zai zo faɗe ta amma sai ya fara da lema ta abudu don ya biyo da shi da harshe mai laushi sani ce ya abati inni kan ja'ani min al-ilm yace falam yaqul jahilun la ilma indak ce kai jahili ne baka da ilimi ba bal adala an hadhihi ibara sai ya kauce ma wannan jumla ila altafi ibara ya zaɓi jumla wacce take mai laushi ta dullu ala hadar ma'ana wacce take nuna wannan ma'anar ce ja a nemin al'ilmi malam ya atika na samu wani ilimin da kai bai zo maka ba sannan ya ce fattabi ne ahadika siratan sauya ka bi ni in shiryar da kai kamar yadda annabi musa ya ce wa fir'auna wa ahdiyaka ila rabbika fataksha in shiryar da kai zuwa ga ubangijin ka samu tsoronsa sannan ya ce ya abati inni akhafu an masaka azabun minar rahmani fatakuna lishaytani waliya fa nasaba alkhawfa ila nafsihi sai ya jingina tsoron zuwa ga kansa duna abihi bai jingina wa ubansa ba bai ce baba ka ji tsoron bai ce ka ji tsoron sai ce ina jin tsoron sai mai da tsoron zuwa ga kansa bai jingina tsoron zuwa ga babansa ba kama ya fa'alu shafiqul khaif ala man yashfaqu alayhi kamar yadda mai tausayi yake jin tsoro ga wanda yake tausaya wacce ina jiye maka tsoro ina jiye maka tsoro kalmar ina jiye maka tsoro tana nuna wato tsabagen tausayin da ke cikin zuciyarka ne don haka har tsoro ya kama ka kada wani abu ya zo ya same shi sannan ya ce ya masaka ya ce fa zakara lafzal masi ya faɗi kalmar shafa ce allazi huwa altafu min ghairihi wanda ya fi laushi sun ba nakara azab sannan ya ce azabun azabun wata azaba bai kawo ta da sigar abin a tarifi ba bai ce al'azabu ba inda al'azab ne yana nuna cewa azaba cikakkiya amma azabun wata azaba ita ba duk ya lallau ya kawo magana cikin rangwame cikin taushi kada ta yi wa ubansa nauyi sannan ya kawo kalmar al rahman bai ka kalmar al-jabbar ko al-qahar ba duk dai dan magana ta yi taushi to wanda yana nuna maka haka ya kamata dukkan wani mai da'awa idan zai yi da'awa ya kirawo waɗanda zai yi wa da'awa da irin musamman ma musamman ma waɗanda suke manya sun girme shi ko suna da wani haƙƙi a kansa na shugabanci to ya kamata duk sanda zai yi kira zuwa gare su to ya yi kira da tattausan miliya ba da kakkausan miliya ba ya ja hankalinsu cikin hikima ba cikin hayagaga ba na'am قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني منيا kala sai mahaifinsa yace ce duk wannan wa'azin da ya yi bai shiga bai shiga bai ba duk wannan bayanin da ya yi wannan bai ratsa shi ba saboda haka shari'a a hannun Allah take ba kwarewarka da iya bayani ba da iya jawabi da kawo hujjoji shi ke sa mutum ya shari'a kada ka rena abin da zaka bayar na hujja idan kaga mutum bai karba ba ba wai yana nufin hujja ka tayi rauni ba ko yana nuna baka iya yadda zaka sanar da mutane su fahimce ka ba a'a wannan a hannun Allah yake innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha duk irin iya wa'azin annabi sallallahu alaihi wasallama bai iya gamsar da abu tsari bai shiga musulunci ba ya yi bakin ciki matuka da gaske da mutuwar abu tsari ba kan tauhidi ba Allah ce kai ya rasulallahi ba za ka shirya da wanda kake so ba Allah ki shirya da wanda ya ga dama saboda ka duk wannan tausasa murya da ya yi da wannan hikima da wannan lallashi da ya abati ya abati ya abati duk jumlar da ya faɗa sai da ya buɗe ta da ya abati ya abati ya abati amma wannan duk bai sa zuciyar wannan mutum ta kare ba ba ta sa shi ta yi laushi ba sau haka da ya tashi shi kuma sai ya yi wani irin martani mai zafi a rahibun an ta'an alihati ya ibrahim da illamtantahi la'arjuman na kawahajurni maliya yanzu ashe kai ibrahimu za ka ƙaura cewa alloli na ne kaga sai ya kira shi da sunansa shi yana ta ya abati ya abati ina ba ce ya ɗanɗana ya ɗanɗana yanzu kuma gumakan nawa za ka gujewa a ragibin anta anta kai kamar ka kai ya ibrahim kai ibrahim ibrahim kai ne kai zaka ki alloli na kaga abin wahjur ne maliya ka bace min da gani ka ƙara ganin ka kaga shi da ya tashi mayarwa sai mayar da kakkausa kakkausar abin nan saboda haka wannan abu ne daga Allah subhanahu wataala shi yake shigar da shigar da shari'a ga wanda ya so insha Allah karatunmu na gobe zamu ji yadda wannan mutum ya mayarwa da ɗansa nabi ibrahim salam martani abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure ubangiji ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh